Nee. turabaramukije twongera tubaha ikaze muri kino kiganiro girico ushikirije ikiganiro mukurikira iminsi yose ku munsi wa gatanu mushikiriza ibyiyumviro byanyu ku makuru twabashikirije muri kino kiringo cindwi aha rero murazi ko muheza mukatwakura mugashikiriza ibyiyumviro byanyu ku makuru twabashikirije Albert Nduwayo ari muhinga bw’ibyuma kuri micro Alain Désiré neza amakuru twabashikirije ni menshi ariko amwe amwe tuyibukanye uturusho tw'abakozi ba leta bagengwa n'amategeko bisangije bita statut special mu gifaransa ntitukibonetse muri uku kwezi kw'icumi nk'uko byari bitegekanijwe ibyo bikaba byavugiwe mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri wa gatanu umushyikiranganje w'abakozi n'akazi veniste muyabaga agasigura ko ari kubera ibyo bisata byashikirije ibiharuro birimo utunenge nko kurekura uturusho ku bakozi batigeze bahagarara kudozwa kuva mu mwaka wa eh, bibiri na cumi na gatandatu ubu ngo hari umugwi ujeje gufasha ibyo bisata uriko urabisuzuma neza indongozi z'umugambwe Sawanya Frodebu zimenyesha ko demokarasi Melchior Ndadaye yaharaniye yateye intambwe ariko ko hari kiri agahazi mu kiganiro n'abamenyesha makuru buca hahimbaza imyaka 30 irangiye uwo mugambwe uwo yahoze nako arongoye igihugu hakaba n'incungu ya demokarasi agandaguwe kwa 21 gitugutu 93 indongozi z'uwo mugambwe zisaba abarongoye imigambwe n'abarongoye uwo mugambwe Frodebu barimwo kutagira iyo migambwe ibyibare byabo. mu ntumbero yo gutsimbataza demokarasi nawe mukuru w'umugambwe kodebira bw'iryandadaye apfungiwe mu ihuriro rikuru rya mpimba kuva ku munsi wa kabiri kefa n'ibizi akaba yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu mu mugambwe wiwe bakaba bicura ko ifungwa ry'iwe ifitanye isano n'ubutumwa bwaciye ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter uwo rw'uwo mugambwe bwerekana aho uwo mugambwe ubona iby'igihugu uko uwo mugambwe ubona iby'igihugu mu gihe Burundi bwari ko bwibuka imyaka mirongo itandatu n'ibiri iheze incungu yaharaniye kwikukira ku Burundi agandaguwe nayo majambo yanditswe n'umukuru w'umugambwe Kodebu ku rubuga rw'umugambwe yerekana ibyiyumviro ku buzima bw'igihugu afitaniye isano naho afatiye kuri Rudoviko rwa gasore atigeze akoresha ingimba umwihwezo w'umuhinga umuyobozi ya politiki akaba n'umwigisha muri kaminuza afatiye kuri kefa n'ibizi rero wapfunzo yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu dr Ambassador denis banshimiye avuga ko ibyo yanditse atacahana bakirimwo mu gihe coba ari co yagirizwa agasaba eh, ahamagarira nako inzego kubahiriza ubwigenge bw'imigambwe yibutsa ko mu mabwiriza y'u Burundi ngo kuri indongozi z'imigambwe ye gushikiriza icyiyumviro nk'umurundi wese naho hariho aho bagarukira amafaranga arenga miliyoni icumi z'amadolari niyo uburundi ukeneye mu kiringo cy’imyaka cumi kugira ngo buteze imbere igisata c'ingenzi byavugiwe mu nama shikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu leta y’u Burundi, igategekanya ko kugira ngo bishoboke mu bikenewe harimo korohereza abanyamitahe no kwigisha abapolisi ibijyanye n'igisata cy'ingenzi umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta avuga ko Burundi bwinjiza amafaranga make muri icyo gisata ubwirananije n'ibindi bihugu byo mu karere ibarabara inimero zitatu rya bujumbura rumonge hagace ka kinindo na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 amahoro neza ego ninde Eric Mucankuzo Eric Mucankuzo n'amahoro neza neza ni hehe komine gisagara gisagara ego duga ku ijambo azira shaka amaze kijanye n'ayo mabarabara oya ntubaza ushikiriza kuri kweri amabarabara kweri yarabomotse ku mpande zose naho bino mucankuzo wizi urabona kweri amabarabara katameze neza hmm. kwa hiyo twasaba yuko nyimba mo dufashe nyine mukazana ibyo imashini bikora amabarabara bikayasubiramo ubwira natwe dushobore kuyungiruza bitatugoye ntameze neza none ni yose canke urafise akarorero k'ibarabara uvuga akarorero mm. Eh, nka cankuzo cankuzo gasenyi usanga niyo ari barabara ritameze neza mm. eh, cyane cankuzo cendajuru irija ku muka wose mm. amabarabara niyo atameze neza kwe ayo ni amabarabara uvuga ahuza amakomine eh. mm. yego aho ubona hononeka iki mu gihe ayo mabarabara atarika arakora neza mu gihe amabarabara atarika arakora neza arabanyise cyane biturutse ku binagore babeho ibarabara ku mwanya ariko usanga imikono ibiri muyihuriyemo kuko muyicyo no mwese murondera hameze neza hmm.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 burya twebwe nk'abarimyi byatuyobeye eh. twebwe dusanzwe dufise ikibazo dusanzwe dufitane n'abasoda abaki dusanzwe dufitaniye n'ikambi yo ku mudugudu abasirikare ah, bwa ayo makuru ntayo twavuze iyi turaheruka kuyavuga ariko eh, muraheruka kuyavuga ah. ni ukuri byatuyobeye aho rero urazi urazi ko noneho byatuyobeye mumenyesha eh, amakuru ehe bosco sindaguciremo cyane kuko ayo makuru kuri iyi ntitwayavuze uzuca uyavuga ku wa mbere eh. mu kiganiro aho iwanyu havugwa make ni bari ko baraturasira mu oya oya urumva ubu dushikiriza ibyiyumviro ku makuru twavuze aho iwanyu havugwa make uzoca uvuga ayo makuru tutamenye hmm. ibihe byiza urakoze alo amahoro amahoro cyane ninde ni feredina feredina uri hehe mu gisagara cya bujumbura amahera hehe aho utumbereye mu gisagara ni muri komine mukaza muri mukaza yego tuvuga ku eh. ijambo feredina yego hanyuma icyo nohera ko mhm. eh, ubu ubunya ni ikibazo cyo kwikukira oh, nk'ubu unye urabona turiko twibuka igihe cya rwagasore hmm. rwagasore yazanye ntayo kwikukira ariko ubu uye rwagasore hari kuntu ihetse Ego ntaco reka reka mbananye kwa ico bihuranye n'iryo pfungwa rya Ubu ni ncungu ya ya ya, ya demokrasi. Ego ego ntaco nejo naho nta kibazo byose ndabigarukako. Mm. Eh, burya mu kugira ngo urimuhera ku ntango ntera ku mutwe. Mhm. Eh, hanyuma uh, nuko ubu unye ico mbona umukuru w'igihugu ariko aragerageza uh, buke buke ubona yuko atihanganiye n'abantu bashobora kubona badakunda ineza y'abanyagihugu mm. mu mu mabanga yabashinze yose mm-hmm. aragerageza agashyiramo ingufu akagira ati wowe ibi birakunaniye haje ubishoboye mm-hmm. eh, gusa bajya nabo bafite kunyuruza ibintu byateza imbere abanyagihugu nabo nuvuga ko ku bwanjye ubutungane bwacu bakorerako mm. hama izi inshungu ya demokarasi nayo mm-hmm. turemera yuko ko icyo gihe bamugandagura abantu bacanyemo hmm. ku moko mvuga ati bwari nuvuga ko hari kutamenya ko abarundi hmm. bamwe bamwe bivanye n'ibyo abakoroni badushizemo bace babandanya babikorera ko hmm. mu myaka myinshi kandi aho uri kuvuga ibya kera vuga iby'uno munsi rero eh, mugabo duhereye ku bya kera n'ibyo n'umunsi tubishikako niho aredeze bukeye neza hatabaye sekuru uyu hanyuma eh, nkata mvuga ati iby'uno munsi tugezeko mhm. urabona yuko ubu nta kibazo cyo kuvuga ngo iby'amoko ngo harabona kwicura nimba jewe mvuga ko genda umurundi si n'umutsanyi si n'umututsi mhm. mbona ko ndi umurundi mu bw'iwanje woza ngwanya ko ndi mhm. aho ngeze niwe twogwana aho uti harateye imbere twarateye imbere twarabirenganye ubu unye hasigaye yuko gusa naho bamwe bamwe bitarabavamwo ariko urabona yuko atari ku rugezo rutoya kandi atamuntu yo kuvuga ngo hariya ni mu bahutu ndahinuba cyangwa ni mu bake ndahinuba hmm. niko ndabibona aho hama ikita bikurikira nacu hmm. ni uko abahunze bahunguka hmm. hama n'abari hagati mu gihugu bahungiye mu makambi hagati mu gihugu bakagenda bagasura amatongo yabo kugira bibandanye bitera imbere ukaba uri kurashima yego niho byose bibandanya bitera imbere kandi aho bashyikiye ntihagire umuntu aza utubika umuntu yahungutse amubwira ngo mbega wari wahunze iki wari iki mm. ahubwo ashika mwakira mwakirana ugweze mm-hmm. niho tuzaba tubona yuko iyo demokarasi iriko iratera imbere kandi n'ubu bya nka byakunda mm. turabona yuko jene nshimira umukuru w'igihugu mm. turabona yuko ubu demokarasi iriko iraza wari wabitanguye ah. mm-hmm. yego nabitanguye mm-hmm.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 bukaduterera kabisa ego rimeze nabi rwose ibintu bijyanye na taransiporo bitabikora nabyo uri kuja ikobero nyene rimeze nabi rimeze nabi rwose nubwo byarimburutse mwibarabara rimeze nabi rwose ego hmm. bisigura ko aba ariko baragenda hariya nyene ku mupaka ntibyoroshe ntibyoroha na gatoya usanga abana birirwa mu mabarabara bashiramwo kariyeri ugasanga ni ikibazo kabisa abana babikora nkande abana barabikora nyine mu ntumbero nyine zo kwitanga ibintu yego hmm. byaronekaye rwose abashoferi bose babwiye ati kuri bya binogo baca bagutahura aho uvuga bumva eh. ibaraba rimeze nabi rwose eh, usaba uti rero wewe rikogwe yego byo tunezera rwose ni ukuri hmm. urakoze jafete ibihe byiza kanatsinda bigira imana turondere imbere ubuhinga bwa none bwadushwayemo muba mwari mumaze kwifuza kurungikira amafaranga inshuti cyangwa umugenzi mukoresheje eko kashi yanyu hama akababwira ko akoresha rimi kashi cyangwa mwifuza kumurungikira amafaranga mukoresheje rimi kashi yanyu hama akababwira ko akoresha eko kashi ubu cyakemutse burundu muti umunywanyi wa rimi kashi arashobora kurungikira amafaranga umunywanyi wa eko kashi aciye ku kanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatatu akanyenyeri kabiri akadirisha uwo arungikiye akayabikura ku mu aja wa eko kashi amwegereye aciye ku kanyenyeri amajana amajana ane na mirongo ine na kane akadirisha canke naho umunywanyi wa Eko cash akaronkera amafaranga umunywanyi wa remi kashi aciye ku kanyenyeri amajana ane na mirongo ine na kane akadirisha uwarongokiye akayabikura ku mu aja wa remi kashi amwegereye aciye ku kanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatatu akadirisha munywanyi wa remi kashi na eco cash ntimusubire kujuragirika hanahana amafaranga umwanya uwo ari we wose mukoresheje imihora musanzwe mukoresha kandi amafaranga agashika ubwo nyene mufise ico mubaza canke mugize ikibazo hamagara ku buntu ku nimero ijana na mirongo itandatu na gatatu cyangwa amajyana ane na mirongo ine na kane babatunganirize mu kanya isase irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitandatu amajyana icyenda na mirongo itatu na zitatu ikiganiro nigira icyo ushikirije alo alo amahoro duzijwe amahoro ninde amahoro cyane itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu canke ibiri na zibiri ibiri na zine itandatu na zitandatu ubusa kabiri ibiri na zibiri ibiri na zitanu ibiri na zitanu ibiri na zitatu ibiri na zitanu haro ah, ndi silivestre mukendagira silivestre mukendagira umukiranutsi ni amahoro eh, ni amahoro ego gira icyo ushikirije nashyikirizwa ikibazo kijyanye n'amabarabara eh. ego ah, ibarabara uvugaho naho niriye Ah, ribarwaza kunuka mu gisagara cyangwa mu cyenda cyendagiro hmm. twese tugarukira kweri kugira ngo turabona twine twoshyikiye cyendajuru riva mu cankuzo eh, rimanikwa no mu cyendagiro eh. eh. nta barabara ryigeze ribaho oya oh, ntigeze ribaho twemera ariko nticyadushyikiri reka irihari rimeze gute oya oh, nta n'irihari nyine ni twemeye mugo nticyadushyikiri nta n'iy'igifu risanzwe <laughs> igifu imvura iguye ntituzo nk'ingene twiyungurura eh. yego yego niyo ntera nagomba nterere murakoze urakoze ibihe byiza eh, amahoro cyane ninde umunywanyi nyaburiye samweri wo mu rutana muri giharo samweri eh. mu rutana muri giharo tuvuga ku ijambo mvuge ku bijyanye n'amabarabara by'ukuri turashima samuel urashobora kugaruka kuko umwanya uracahari ubundi ku murongo alo amahoro ego ninde inde irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu cyangwa itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu alo amahoro amahoro neza tuvugana nande tuvugana na butoyitoma butoyitoma yego muri komine nyabitsinda ku mutumba w'ikibuga telefone yari yakugoye ah, yari amayinite make yari muri yo na mobe nyabitsinda n'amahoro eh, ni ewe yego turabanza turacyeze kabisa k'ikigo mwakoze kugira ngo dusubire ku murongo wa metero mirongo inani n'icyenda n'ibicimi twari tukirangiye mm. twari tukiyaka nawe kubera ujya murongo muri ko muratwumva neza sana ijana ku ijana aho hanyuma yo bwana mm. ibisanzwe demokarasi irateye imbere turema uretse gusa ko hariho abaca barenze urugero ah, butoyitoma ariko uraheze usubire ugaruke uwundi ku murongo alo amahoro neza amahoro siriyake nyabitsinda mu ruyigi inyabitsinda siriyake iruhande ya utoyitoma ashiki impande y'ikirungu kwe ino mu muhanda yego duga ku ijambo mbanje kuba keza niko ko nayagarutse yego misi yari yahaciye mpore abarungu bimenyesha amakuru bari bakwiye kuraradiyo zitavuye igihugu cyose bakagabanya kweri kumva iradiyo zitazuma iradiyo mu rugi twebwe nta niyo twumva pure oya oya we tuga ku ijambo tuvuga amakuru amakuru ni kuba kije nta bintu wabyemerakoze sindiko ndakumva ni kuba kije murakoze ego aya makuru rero reka tugushimire cyane siriyake w'inyabitsinda uwundi ku murongo alo mwiriwe neza duga duza akajwi <laughs> urakoze turabandanya n'ikiganiro kirica ushikirije alo amahoro ninde duzijwi alo ibiri na zibiri ibiri na zine itandatu na zitandatu ubusa kabiri canke ibiri na zibiri ibiri na zitanu ine na zitatu irindwi na zitanu alo alo amahoro alo amahoro neza alo eh ni sawa yego ninde direveriye inkuge reveriye he inkuge igiharo igiharo mu rutana eh. duga ku ijambo ugira icyo ushikirije ibiciro byarenze eh ibiciro byarenze ku isoko ibiciro alo alo ninde sindabumva neza akindi sharire imishiha mu cyankuzo duga kwijambo yego irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani n'itatu alo amahoro alo turabandanya n'ikiganiro gice ushikirije mufise nimero nyinshi mushobora guca ko hariho na watsapu alo amahoro tuvugana n'andi na jamari jamari utumbereye ni mu ruyigi nyabitsinda ikirungu ego duga ku ijambo jamari ntibyo mbanze gushima cya kwanza mbanze gushima ko radiyo y'isanganiro mwatwibutse mukatwugura umurongo wa mirongo inani n'icyenda n'ibice bitatu tukaba tumaze iminsi utabumviriye niko bitegerezwa ego mhm. hanyuma rero mhm. nyavuga yuko uno munsi nta makuru maremare cyangwa ingingo nangize iminsi numviza ko twabarundira bikanga Eh. ariko ubu uranagumba nterakamu abakunda radiyo isangano bakurikire kuko ubu murongo wamaze kudari sawa ndazi nko mu nziga bizotanga amakuru ubwo urakoze murakoze namwe yego alo alo mwiriwe mwiriwe nibyo ngarutse burya amayinite yagiye agorana wewe ugarutse nde butoyitoma ijwi ijwi niryo sindiko ndaryumva neza we aro aha eh, ndibaza kumvikana ehe ko ndavuga rero eh, eh kijyanye no gusubiza mu kujya kwiruka cyangwa Burundi inshunga ya demokarasi eh. kuri uyu wa gatandatu ego eh bari <clears throat> hamwe bavuga ati demokarasi irahari ati mugabo ntirashinga imizigo hose nitse kuri demokarasi irahari kandi murabyitegereza burya mu nshamakuru yacu iyo twavuye naho tugeze burya demokarasi iraboneka irahari kurema eh. umuntu yashyikiza icyiyumviro cyiwe mu mwidegenzi adatukanye kandi kikakirwa kuko bye nta nicyo byari bimaze amahema isanzwe rero nk'abo bari kumwe na demokarasi ntayihari demokarasi irahari ahubwo gusa barabe ukuntu baba bashyikiriza ibyiyumviro n'ukuntu bitwara kuko uca umenga bamwe bakabona bishimishije demokarasi bakabona umenga n'abayobozi kubakura mu gahanga cyangwa kubahanga uca umenga demokarasi bamwe na bamumenga yabateye kutuba irabateye kugira ngo umureke umenga bamwe na bamwe bitwaje demokarasi hmm. hariho abacabona umenga guhanga umutegetsi no kumubwira uko wishakiye uca nta na kimwe bitwaye hmm. ugaca umenga icyo gicaye uragitinywa ntikigitinywa hmm. hamwe na hamwe uca usanga rero nka bamwe na bamwe uca umenga babibonye uko babonye ingaruka yuko tuba bacabona umenga demokarasi ntihera ariko demokarasi urabyo twavuye naho tugeze basi demokarasi iraboneka yuko ihari uti yarateye imbere ni iby'ukuri yarateye imbere kuko twarabonye kahise katari gatoya iyo turabye aho tugeze turabona demokarasi irahari yego hanyuma y'ibisigaye rero ba turabakeje kuri radiyo saminu yongeye kuvuga murazi ko twebwe twahora dushyikiriza amakuru cyangwa ibyiyumviro mugabo ntimwari muherutse kutwumva ariko turabakeje kabisa ubu mugiye kari kaciyemo urumva katoye umuti reka tubashimire cyane alo amahoro jewe ndi nzigira karuzi inde nzigira abashyandi karuzi nzi nzigo nzigira abajya yego ikaruzi nawe ndabashimiye kubera numva aka kadiyo sanganiro ivuga eh. nkaba ndagomba kuba hagati none ko hagira saa tatu bikaza bicika none biva kure oya aho usanga bari ubuhinga ariko ntibibe iminsi yose muragerageza natwe turayikunda rwose hmm. ejo eh, nanjye nagomba gushyikiriza urakoze ibihe byiza eh, oh. ibihe byiza urakoze nzigira bake sawa sawa irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu alo Mahoro. Amahoro. Yendaga kubaza. Urinde? Nimero banya nka Kinyinya. Vena? Eh Kinyinya. Muri Kinyinya ni mu Ruyiki. Yego, yendaga kubaza kiri kimikahara. Oya ntubaza mugabo utanga iciyumviro. Yego, ndabantu ikiyumviro. Ivy'imishahara. Yego bikavye ubusumbasumbane bavuze n'ijoro babanje kuyaga kemantare. Mm. Nene nk'abantu bamaze kuriyaronka nk'abigisha biroke bigenda gute. Oya bavuze bati n'abantu bakora mu bisata bifise amategeko eh, eh, byiharije yiharije ni nk'abantu bakora mu maposita biroca bigenda gutyo baruguma bayabaha na bene barabihagaritse ayo usanga ari ibisata bimwe bimwe bagiye baravuga eh. ni ukuvuga si abakozi ba leta bose usanga ari hantu habaye tunenge ni kuvuga ko bariko baradukosora wewe none vena Ah, muri iyo ngingo bagira bati babaye barabangira kubera hariho tunenge kumbura urafise icyo yivuga ko bari baduhaye dukeya sinzi natwe ko babanza kuduhagarika uyu mm. two batanze ntatwo bavuze bazohagarika batanze birarete eh, ntibadukuye eh. urakoze vena yatwakuye ari kinyinya mu ruyige uwundi ku murongo alo ndabumva alo amahoro yego ninde ngenda kuri yo jean claude mucendagira umucankuzo yego duka ku ijambo jean claude ngenagira nterere hmm. wagira ngo igenda n'amabaraba yego hariya bariko barakora cankuzo rutana mugani twantu bariko baradebereza ikariyeri ntimeze neza bariko barishiriramwo ibibu eh. yego mwari mwiteze ikariyeri iyo umurwa twiteze kariyeri gusa mugani bari barazana imvura igusha usanga ko turashaya ufite akabasi keri hmm. iriko ringene habura wiyunguruza kumbure ntiyoba ari intango bariko baragira hamwe iyo kariyeri kazojamo sinzi urabona ubwa mbere hari ababazi kariyeri imeze neza mugani iyo bariko barayora ahandi hari aho badushiriramo ibigo hmm. ntawuzi turarindiye turabe ko bazohora bashiramo ikariyeri n'ingene bizohora bigenda yego hmm. imvura iguye rero kwiyunguruza bica bimera gute ah, ni hatari kuvuga ufite basikeri urabita mu mihana kuko bikura n'akarato mbere urakura bibaye ngombwa imvura yarinze yego mm. ibihe byiza rero ari umurakode yego alo amahoro amahoro neza ninde tuvugana andi ah, piyeri mu gahungu duzijwi pierre ah, ni pierre mu ni muri ruyigi eh. eh. kuri iyi ndwi rero nta yandi makuru wari wumvirije ibihe byiza rero yego Halo. Amahoro. Halo. Amahoro. Kiganiro nigira ico ushikirije turi isaha 2:44 urumva ko tusikaje iminota ishika cumi 13 irindwi na zitandatu busa 83 amaje 9 na mirongo itatu 33 Halo. Canke itandatu nimwe ubusa mirongo 83 amaje 9 na mirongo itatu na zitatu hari ibiri na zibiri ibiri na zine itandatu na zitandatu ubusa kabiri canke ibiri na zibiri ibiri na zitanu ine na zitatu irindwi na zitanu alo alo amahoro amahoro ninde muvugana na Desire Kabuyenge muri Gisuru wigize kuri radio hamwe wowe uri ruhande yayo eh, uri muri mu kumutumba uyo uvuze kuri komini ye komine gisuru mu wa kabuyenga ego tuga ku ijambo nagomba gushima kubonera radiyo insanganyiro uyu munsi turi ku eee eh. aho ducanga amakuru ngo tujye turayaronka cyangwa ducanga inkuru aho iwanyu havugwa make hmm. Hmm. urakoze rero ibihe byiza cyangwa ufite icyiyumviro ushikiritse nagomba gushima hmm. ibihe byiza yego alo amahoro wigize kuri radiyo yego ninde oyi radiyo wigize kure no kure ah, ati ndakumvuga ati alex giharo mu rutana eh, nagomba gushyikiriza twebwe mu bisanzwe twaguze ibyuma by'amapikipiki hmm. none iyo umuntu amaze guparika nk'ubu kabarabara ariko ariyongerera ko umunyu bayifata ariko eh, alex iki kiganiro nigira icyo ushikirije murashikiriza ibyiyumviro byanyu ku makuru twabashikirije ayo nayo tutamenye hmm. woheza ukagaruka ku munsi wa mbere ah. ni isaha zibiri z'ijoro cyangwa zirenga gatoya yabivanye n'urutonde rw'ibiganiro urakoze yego halo ninde niyo ngabo wanje niyo ngabo wanje yego utumbeye hehe karusi yego duga ku ijambo eh, nakomashikirije kuri hmm. iki kijyanye n'intumbero n'imishahara yego uraba bakaraba ukuntu babigenza kuko bafatiraho naho urumva ko n'ubundi ari ari inzenya ari ikibazo kandi kuberekeye ku babiro hmm. bari bakwiye kuraba rero bakaca baborohereza bakabagirira vuba bitiriwe birateba bagira bati harimo utunenge ababaye barabangira intambamyo yibona heweho hari ntambamyi mm. ni uko bumva bagiye kubanza kubangira mm. muri utwo tunenge rero bonyaruca bakabakurira mu nzira mm. banyarukiriza bitiriwe biraca kure na kure mm-hmm. eh, baba bagize neza cyane mm-hmm. eh. ibihe byiza aho murakoze neza yego halo amahoro ni amahoro meza ninde arufonse mu kenya mu ntara ya ruyigi arufonse kinyinya yego nabyo nagomba gushima insangane hmm. kuri ya jihadi tuyatinyotewe yego ariko muze murahamagara mushikiriza ibyiyumviro kumbure bijanye na nta radio twakora twumva ino eh. oya <laughs> urakutse sakushe karagushima kabisa ibihe byiza yego yego alo alo amahoro neza ni sawa ni mabuji mabuji uri hehe ni ngaho twashya bujumbura mu kinama mabuji mu kinama duga ku ijambo yego ngoma ngire cyo kigize ku makuru yavuze ngaho kurisangana ku byerekeye by'amabarabara amabarabara eh baravuze yuko amabara ayikarasaza yo ngaho azakanyosha eh eh rijya mutakura ryose buryononekaye eh ibabara ryo mu nyakabiga ibinogo ebana eh, ni byinshi cyane mm murazi yuko ibyuma ubu byarazimbye mhm. imiduga yacu kweri ubu ebana kweri kabisa yashaje kabisa kubera ibyo binogo mhm. bagerageze badukorere amabarabara nk'uko natwe amakori tugomba tuyariha ukuri kwambi mhm. nk'akarorero muri meri esha muri meri ntitubacika tugomba twabarishe uh, ukuri kwambi Mm, oya ntimubacika urumva ko nitegeko gutanga amakuru byo eh, eh, gutanga amakuru ni isawa kandi wumva ku buryo ntabwo tuyatanga nabo ntibadukorera amabara kugira natwe tugire ahantu hameze neza mm. yego amadokima yose turariha kabisa mm. eh, ntibagaragaza nabo bake badukorera amabarabara kugira ngo ibintu bigende neza aho sawa n'ibyo murakoze urakoze icyumviro cyawe kirumviswe ijoro ryiza yego alo alo eh, amahoro alo umunywanyi alo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu canke itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu hari ibiri na zibiri ibiri na zine itandatu na zitandatu ubusa kabiri canke ibiri na zibiri ibiri na zitanu ine na zitatu irindwi na zitanu alo alo amahoro amahoro ¿Ah? amahoro oh. amahoro cyane ninde ni nduwimana shabani ikarusi shabani ikarusi n'amahoro yewe n'amahoro oh. ndabashimiye kuba iradiyo y'isanganiro isubiye kuvuga eh. yego twari tumaze igihe kirekire tutayumva yego eh, mpore ego verema muragize neza kuko nta makuru twahora dukunda kumviriza hmm. oya kweri kuko ntitwayitora nk'ubu emwe eh, sinzi n'ukuntu tuyitoye uno munsi eh. yego kari kagoranye ariko byari byaragoranye verema ahubwo mubwira abo badijayi babanza nyine emwe ibyuma babigire neza n'abahinga baba murakoze ego ibihe byiza namwe alo ¿Aló? Twirinde mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano simbataza amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano hari uwundi munywanyi ku murongo alo alo alo amahoro ni mahoro ninde Jevano mu cyanguzo muri kibogoye inde tefano tefano eee eh. ego eh, tefano duga kwijambo nagoma ndababwire eee tukizarabara tugura gupombo cyangwa tugisakara eee ora bakatugura ukuntu bakatukurira bituma birakomerekeye ibarabara ego eh, rimeze ngwiki ryarononekaye eee ni ukuvuga nta kariyeri ririmwo na mba kariyeri irimo mukarirashaje rimaze igihe yego uba wibuka ryari riheruka gukorwa ah, rikorwa na bene gihugu nta zima bira ego telefone urakoze irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu turabandanya n'ikiganiro kiricushikirije turasigaje iminota mikeya alo alo amahoro mahoro ninde irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu cyangwa itandatu n'imwe turasigaje iminota ine tujye turangiza na kino kiganiro alo amahoro alo alo alo yewe ndi byacyubanza inde alo alo alo duzijwi alo amahoro eh namahoro tuyaga nande na Claudine n'ibihanga Claudine nyabihanga mu gatopu ego eh e, e, nashaka ko twoyaga namwe inyabihanga ni muri mwaro nitwa korode mu gatovu mu gatovu i nyabihanga eh, mu ntara ya muyinga mu ntara ya muyinga eee eh. eh, muyinga hariho inyabihanga nyabihanga oya hitwa mu gatovu mu gatovu ego claudine urashobora kugaruka alo alo ninde Thierry Ainyaburondo mu ruyigi babu Thierry mu ruyigi twabagushima gusa kubera usanga ntaho twari duherutse kubumva ubu turabumva neza yego eh, cyari cyo kubera turashima yego urakoze ibihe byiza alo alo alo alo ndabumva yego ninde alo Alo? Oui. Ya Alfred Murutana. Alfred Murutana komini yi. Alo? Alo? Amahoro? Alo? Alo? Amahoro? Alo? Wigize kuri radiyo. Alo? Alo? utwakuye yigize kuri radiyo kugira ngo dushobore kuvugana neza mu minota nk'ibiri turaheza tugarukize hano kino kiganiro alo alo ninde inde amede hanodi utumbeye ingomane ntitukumva neza ubundi ku murongo alo ni amahoro ninde ni leonce leonce uri hehe ni mu gasarara gasarara twibutsa hariho muri komine nyabiraba ego mu ntara ya bujumbura ego tuga ku ijambo ntabwo twifuza kubasigira kubera ivuriro bariko batwubakira aha ku mutumba wacu wa gasarara ibarabara ivuriro ivuriro yego cyane ivuriro bubatse meze neza nta ngorane n'imwe urazoheza twakure nko kuwa mbere uritubwire neza nshuti ibihe byiza yego alo ninde ndabira bijimana anise anise uri igiharo igiharo ni mu rutana yego tuvuga ku ijambo nanjye icyo nagomba mvuge ni ikijyanye n'ibarabara ibarabara yego rijahe bariko barabikora ariko ibimodoka byacu ibimodoka bikomakomeye kandi byinshi mm. usanga bisa kurimburura aho ibarabara uvuga ni irihe anise ah eh, nimero cumi na rimwe yego cankuzo rutana ego nuko dukomereza eh? bakayishyira muri kariyeri ikomeye urakoze reka rero turangirize hano kino kiganiro tubashimire mwebwe mwese mwatwakuye turabona ni benshi batwakuye hari Eric yatwakuye ari mucankuzo hari butoyi Toma hari Bosco yatwakuye ari bubanza Ferdinand yatwakuye ari bujumbura Jafet imuyinga Silvestre yaricenda juru Samuel Murutana hari butoyi toma yagarutse siriyake revereye igiharo hari shahare yatwakuye ari mishiha jamari nyabitsinda hari nzigira bajya ikarusi vena ikinyinya jean claude cendajuru pierre ikayongozi desire muri gisuru alex giharo hari niyo ngabo ikarusi alphonse ikinyinya mabuji yatwakuye ari eh, mu kinama hari shabani karusi tefano yatwakuye ari mu kibogoye ca cankuzo claudine yatwakuye ari muyinga hari thierry yo mu ruyigi alfred mu rutana leonce yatwakuye ari nyabiraba hari anise w'igiharo mu rutana ariwe tuceye turangiriza ko kino kiganiro tubashimira namwe mwagerageje ikiganiro cyari gira ushishikirije ndashimira na albert nduwayo yari mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro ara dezihe neza ibihe byiza